Andalusam Andalusam Sad dolazi 173. hadis. A nebi Sa'idin al-Hudri radijallahu anhu kal. Znači ovo je prijetno bio da bila nomera radijallahu anhu. A ovaj od Ebu Sa'idin al-Hudrija da je rekao kunna nu tiha fi zemine bi sallallahu anhu. Kaže mi smo u vrijeme vjerovjesnika sallallahu sallam davali čega, no tiha, znači sad do fitr. O tome govori. Sa'an min, uh, uh, sa'an min ta'amin, kaže, jedan sa četiri pregišta u hrani. I ovdje nije pašno koju hranu Kaže, au sa'an min temr, ili kaže, jedan sa u datulama, au sa'an min šeirin, ili jedan sa u ječmu, au sa'an min aqitin, ili sa od akita, to je vrsta, vrsta mliječnog proizvoda koji se, koji se osuši e, odnosno koji ovaj, tekućina se ispari, pa što ostani. To sad u našim može se prevede da je to, da je to vrsta neka, nekakvog e, sira, masla i tome slično. <clears throat> kaže, evo sa'an min zabibin. Ili kaže, e, sa od grožica, suhih grožica. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذه يعدل مدين Pa kaže, kada je došlo vrijeme Muavije radijallahu anhu, kada je bio halifa, kaže, vožati samra. Samra u stvari misli se na hinta, na pšencu, vrsta pšencu koja je bila jako kvalitetna pšenca kada je ta postala raširena kod muslimana. Pa je rekao, kaže Mavije, era mudden min hadihi ja'dilu muddein. Kaže, smatram da, kaže, jedan mud, jedan pregršt ove pšenice vrijedi kod dva muda, dva pregršta ostalih žitarica. I odatle je došlo ono što je u pritom Adisu, rekao Abdullah ibn Omer, što se od njega prenosi, da su ljudi poslije prihvatili da se za pšenicu daje nisvu sa, a ostalim žitarecima se davalo čitav sa. <clears throat> Zbog toga što je pšenica bila, e, ova vrsta pšenice je bila kvalitetnija, bolja. Kale Ebu Said, Emma ene fela ezalu uhriđuhu kema kuntu uhriđuhu ala ahdi Rasulullah A kaže što se tiče mene, kaže ja izdvajam sadekatul fitr kao što sam ga izdvajao u vrijeme Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam. Šta hoće da kaže ovdje? Znači daje jedan sa, ne daje nisu sa. Dobro. <clears throat> to su dva hadisa pa ćemo sad prokomentarisati hadise i završiti znači, ovo poglavlje. Uglavnom o čemu govori ova dva hadisa? da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam obavezao muslimane u njegove vrijeme i to postao propis za koji spominju da je iđma učenjaka na tome, e, a to je u stvari da se daje takozvani sadekat od fitr ili kod nas vitre se zovu, da se daju min kut, a to od hrani, vremena u kojem ljudi žive. To je jedno od mišljenja. ćemo poslije različno oko toga u čemu se daje. Daje se i za odrasle i za mlađi i za muško i za žensko, i za slobodno i za robo, i oni koji su slobodni i koji su robovi. Kaže, e, e, e, došlo mi u hadisma, da se daje, znači, e, jedan sa, četiri pregršta, od datula, od e, šeira, odnosno od ječma, u rivajatu kod Busidele Hudrija, da je spomenuto, i od suhih grožica, i spomin akit, akit to je vrsta znači mliječnog proizvoda koji, koji je u čvrstom stanju. E, a onda kaže kad je došlo, znači ovaj hadis na drugi pašnjak, kad je došlo vrijeme Moavije radi Allah Anhu i kada, su, e, kada je uh, raširena bila vrsta pšenice semra u njegovo vrijeme i on je došao tada u Medinu, išao na hađ i onda je e, izjavio tu izjavu i počeo da ljudi rade po njoj. Da smatra da u stvari da ova pšenica zbog njenog kvaliteta i vrijednosti, pšenica naravno uvijek prije bila bolja, kvalitetnija i skuplja i traženija nego ostale žitarice. Vi znate prije u staro vrijeme, stara vremena da su uglavnom žitarice bile glavni izvor hrane i da je, da je to u stvari značilo život i bogatstvo i, i e, da se u neimaštini, u velikim vremenima neimaštini, da, glavno, ko ima žitarce, taj, je znači da će osoba preživjeti. Znači, nije to kod danas. Danas Raši za vrste proizvoda i hrani, tako da mi to ovaj, ne razumijemo možda to pitanje. Prije, znači, osnovna hrana bila su žitarce. Pšencu koji ima, to ti je to kod danas koji ima znači, nešto naj, izvor ona, i sredstva hrani koji prati i, i hrani se sa njom. Pšenica, znači, e, naravno, pa mi, vi vjerojatno znate, u, ekonomiju ekonomiji, tržištu, da dan danas su ovi glavni namirnice na, koji se, na, osnovu koji se vrednuju u stvari vrijednost proizvoda. Znači, glavno je pšenica, kukuruz, e, sol, šećer, to su glavni namirnice, su ga prati ekonomsko stanje, promjena cijena i tako dalje. Do poznato u tržištu, jel? Pored zlata i srebra koji imaju svoju neku vrijednost, je zlato koje je nepromjenjiva vrijednost, koja mjera ostali vrijednosti. Ali ove namirnice osnovni dan danas one ostali. Naravno nafta tu se ona je ušla, ovaj, crno zlato, ona je ušlo znači, u zadnje vrijeme kako je raširena nafta. A, a ove osnovni životni namirnice dan danas one mjerilo. Dan danas one mjerilo, e, mjerilo smislu, ovaj, u smislu cijena, skupoći, kriza i tome slično. Sve ostali, e, ostale stvari, proizvode, tako dalje, on dođu kao neki, uh, neke dodatne stvari. Osnovne su stvari ovi <clears throat> Uglavnom, zbog e, kvaliteta pšenci, e, radi radijallahu anhu je znači, bio stava, izjavio to da je, da su, e, da je jedan mud te pšence vrijedi kod dva muda ostalih žitarica. Pa su ljudi onda prihvatili se toga. Kad je u pitanju pšenca davali su nisu sa. Znači sad kod A kad je u pitanju neke druge žitarce davali su sa. A Ebu Said al-Hudri koji prenosi ovo, Znači on e, kaže da u stvari on je mišljenja da ostaje na tome e, da slijedi ono što je došlo od poslanika sallallahu da se daje jedan sa hoće da kaže da je jedan sa pa makar i u pšenci. <clears throat> E, došli poslije propisi izučeni iz hadisa, uglavnom ovaj, bitno je da ovdje znamo, znači kao što sam na početku naglasio, da je davanja, izdvajanja i metka e, kao vid e, sadekat od fitra, kao poznati propis, da je u stvari cilj time da se siromašni e, e, prije izlaska na Bajram namaz, odnosno taj dan za Bajram, da se siromašni učine neovisnim, da nemaju potrebe da prosi makar taj dan, da mogu da, da upriliče svoju poroci, da, da osjeti zadovoljstvo i radost Bajrama. Zbog ispoštenog Ramazana, odnosno obavljenog jednog rukna Islama koji se ponavlja svaki godine naravno. Dobro. <clears throat> E, ovi hadis ukazuju na sljedeće, znači sklonit ćemo zaključke koji se izvlače iz, iz ovih hadisa ili meselo u kojima je razilaženja, malo ćemo sa njima možda više govoriti. E, uglavnom, ovaj, ova, dva hadisa dokazuju učenjaci da je važib e, zakatul fitr ili sadakatul fitr i spominje se da je iđma učenjaka na tom. Uh, riječ je od uh, Abdullah ibn Omera, Feradar, ne bio Feradar, Rasulullah Feradar, znači učinio je farzom, učinio je vađibom. <clears throat> Uh, znači, nema razine učenjacima da je to obaveza. Da se daje za svakog muslimana. Bio mal, znači bio mlad ili bio star bio muško ili žensko, bio slobodan ili bio rob. A onda imam, iz ovog proizilaze nam poznato razilaženje među šenjacima, da li se daje, znači, znači kompletno porodice se daje. Znači kad od se daje za kompletnu porodicu. Po sve. svejedno bilo, znači dijete malo, novorođenče ili bio stari dido pred smrt. Za jednog i za drugog se daje isto. A onda se razilaže činjaci od toga kakav je propis davanja za dijete utrobi, fetus, za trudnu ženu pa je poznat stav ona nekolicina učenjaka koji smatraju da je to steha dok druga skupina učenjaka smatra da nije propisano, jer to dite ni rođen, ni, kog garantuje biti rođen uopšte. On se tretira kad se rodi, tek onda postaje duša. Da tek postaje onda insan, znači koji se broji. Čim nije rođen, na kraju nije spomenuto u hadisma, da je poslanik sam izdvajao. Bilo za njegovo vrijeme, vjerojatno žene koje su trudne, trebalo naglasiti tu stvar. U svak slučaju, znači, najviše što se može reći za za dijete u stomaku je to da je a ta se praksa prenosi od Osmana radi Allah <clears throat> Da je on dao, dao za, e, za trudnu ženu, dao i za nju i za dijete u stomaku. Od njeg se to prenosi i to je najjači argument s kojim se može dokazivati da je, da je a ne vađu, znači za, e, za trudnu ženu, za u stomaku, za ono što u stomaku, znači mustehab, a ne vađib. Kod onima koji mustehab skupljeno smatraju da nije uopšte mustehab. A onda imamo poznato razilom rečenjacima. A naravno, ovdje, ovdje nisu pojašnjeni, neće nam doći ovdje pojašnjeno u hadisu, znači, ovaj, oni neke osnovne stvari. A to je, ko je dužan da dadne? A to su islamski pravnici pojasnili. Ko je dužan da daje sadakat u fitr? Kaže, svaki onaj, poznat stav učenjaka, svaki onaj koji za Ramazan, taj dan kad treba da sadakat u fitr, ima ima viška hrane od dovoljno što mu treba. Znači ima viška od hrane od onoliko koliko je dovoljno njemu da treba. U smislu za njegovu porod, za potrebe njegove porodice. I ima više hrana od ono koje njemu treba, znači za njegovu porodcu, ako ima više, znači nije, nije uslov za sada katul fitr, znači nije uslov kao uslov kod zekata. Da imaš neki metak poseban, da ovo, da ono. Znači bitno je da ti imaš sredstava E, znači e, ili novčani ili u hrani toliko da je viška od onog što je potrebno za tvoj, za tvoj porodicu za jedan dan. Kad to imaš za jedan dan, znači ne govorimo za mjesec dana, za godinu dana. Ako to imaš, onda si obavezan dati e, izdvojiti sadekat u fitr. A šta je tu problem? Kažeš, pa dobro, šta je pojenta? je u tome što ispadne da i onaj koji može prim kad fitr, da i on daje kad fitr. U tome je pojinta. obično se desi da, ovaj, u praksi da u stvari onom kome se daje sadikat fitra, sadekat fitra se daje siromasima. Po definiciji siromaha koji? Koji je došlo iza zekat. On dvije kategorije, fukara i mesakin. Ja, poznate ono, ono, on, vi znate tumačenje, fukara i mesakin. Ko je od njih siromašniji, fekir ili miskin? Ko je veći siromah od njih dvoje? Poznato razilaženje, znači, ima veliko razilaženje među njacima. je veća fukara od njih? Hanefije u odnosu, u odnosu na, na džumhur Kod Hanefi, eh, Hanefi obično on malo, on, važno da raziđu se, malo, malo vas da se raziđu. Ovaj, Hanefije, kod njih je veći, veći siromah, ko? Miskin, obrnuto. Džumhura je veći siroma fekir. Kod džumhura definicija fekira, onaj koji nema izvoda zaraze, zarade, pardon, i nema od čega da živi. Znači, nema izvora zarade, niti ima od čega da živi. On je, on je fakir. Dok je, dok je miskin, kod džumhura učenjaka na tri mezeba, e, mimo Hanefija, kažu, znači miskin je onaj koji ili, ima izvod zarade, ili ima od čega da živi, međutim nije mu dovoljno za potrebe njega i njegove porodci. Hanefija obrću situaciju. Kažu, miskin je veći, veća fukara nego fekir. Meskin je gorim stanju. On je onaj, kaže, koji nema ni izvora zarade, ni čega da živi. Dok je fakir u stvari onaj koji ima koji ima veće, ovaj, eh, koji nema dovoljno. Ima osnovna sredstva, ali nema dovoljno za potrebe njegovoj poroci. Ovaj, eh, jedni i drugi imaju argumente, znači širijatski argumenta je došlo, jedan drugi izraz došao. To, ovaj, fekir i miskin su zaista zanimljivi izrazi, ovaj, to je kao musliman i mu'min. Kada dođu u jednoj rečenci, onda ima razlike među njima. A kada dođe na jednom se mjesto spomine fakir, odnosi se na miskina. Kad na jednom se spomine miskin, odnosi se na fekira. U općim značenju, osim ako iz konteksta se razumije drugačije. Bliže ovo Allah zna na čemu, na je džumhur učenjaka. Zašto? Zato što se poslanik sam sadem utjecao Allah Žešanu od fakra, od toga da bude fakir. A molio Allah Žešanu da ga učini miskinom. Na, na, znači, utjecaj jednog fakra, to ono da nemaš, ni budu nemaš ništa. Jer to belaj, to ono musibet. A dovio lažiš onda su vredosim, ja nismo daš. A dovio lažiš onda ga učini miskinom, da ga proživi miskinom, oživi miskinom, da živi, da živi s miskinima. I da ga oživi miskinom. A miskin je onaj koji, poslanik sam tako takvo stanje imao. Poslanik sam sada imao stanje životno da, da se mogu brati u miskine, u smislu toga da je se dešavao dolazi u stanje da nije imao čega da živi. Osim poslije kad, su došli, kad je došao džihad, osvajanje i ovaj, kad, kad je bio ratni plin, i tad je udjeljivo. I tad je udjeljivo. Znači, i poslanik se ne želio takav život i nije želio ni, da ima ni, ni, dvorce, ni kasrove, ni, ni ovo, ni ono. Znači, e, e, rješavao je se imetka, davao je imetak. Čak i on dobije koji zaradi. Iako je imao jel, više žena. <clears throat> ovaj, Znači, da, ne, da se ne odlutamo temi, znači, e, Allah zna najbolje bliži ispravni ovo, ovo tumačenje, čemu su tri mezeba u odnosu na... Mada i Hanefi imaju dokaze, šarijeske dokaze s kojima dokazuju to pitanje. Znači, vraća se neke, znači, neki šarijeske argumente jer Ana i Suneta kojima se dokazuje, ma, pade ovdje ove terminološka razilaženja, znači, nije to neko suštinsko nešto. Suština ostaje ista, samo ovdje ovaj, u tome e, kojim izrazom nazivati od ova dva termina, koji je ispravniji. E, uglavnom, znači, e, ovdje se vratimo na ovdje. E, znači, desi su u praksi da poroce koji izdvaju, daju sadekatul fitr, zna se desi da i te iste poroce prime sadekatul fitr. I to nije problem, ne treba biti problem. To treba shvatiti tako, znači, ovaj, da u praksi kad se desi, recimo, zna se desi, recimo, da mi dajemo sadekatul fitr nekim porocima od braća i sestara koji su u slabijem stanju. A te iste porodce stvari izdvajaju sadekatul fitr. U tome nema kolizije, jer s jedne i s druge strane, e, znači s jedne strane su obavezni da daju sad fitr, a s druge strane, naravno ne sebi, nego nekom drugom. Dozvoljen je primit jer popada, potpada po kategoriju fetira ili, ili miskina. Bilo koje od dvije kategorije da potpadne, dozvoljeno da je dobije. I dozvoljeno da dobije, nemam poznato razdjeljanje, koliko, u kojoj visini je dozvoljeno da dobije ovaj, e, tu ulazi i zekat i sad fitr. Zamislite da nekom donesu vreća i vreća, one, oni ako se daje recimo u, u pšenci, u, u grahu, u kukuruzu i tako dalje, u brašnu, danas je popularno da, brašnu davati. Koliko on smije vrijeća prim brašna? Po iz skupine učenjaka, i to je Alaza najbliži stav, kaže, uh, e, jedan stav je to da smije primiti koliko me dovoljno za godinu dana. Da procijeni koliko njemu treba za njegov porod za godinu dana. Što iznad toga da kaže, ja sam dobio dovoljno, meni ne treba više, ne smije više uzmati što godinu dana, pa kaže, zato što se sad kad daje svaki godinu dana, i zekat se daje svaki godinu dana, sljedeći put kad uđe godina, ako budiš potrebi, dobit ćeš ponovo. E, druga skupina čaka kaže, ne, može, kaže da uzme, što mu treba čitav život. Znači, tona i tona, da mu navuku, šlepere. A njemu je dozvoljeno to sve što dobije da prosli proda. Nije usta da mora, sam jest onaj brašno i kukuruzio. To uzme, dobije i proda. I uzme keš, uzme pare. Telefon kupi, kupi, promijeni telefon čovjek. ima smetnje u tome. Ne, ovo je odgovor onima koji kažu, ono, treba u parama davati, kaže, smo da, brašna, kako danas hoće brašna, na. Para treba, na idu na to Pa što, dobije brašno, nek proda. Ako baš nema potrebe za brašno, dobio deset vreća, njemu treba jedna, dvije vreća naredno u nekom periodu. Prodaj oni, dok oni prodanci prodaj. Zaradi onaj prodanc i ti obrće se, ide u krug, sve, trgovina, vrti se. Ja. Dobro. Čak ništa ne pita, sad nismo završili ovo. E, iz hadisa ovdje se razumije, znači, da se e, sadekatul fitr daje u ovim namirnicama što su spomenute. Pa je mezeb imama Ahmeda bio na, to, tome da nije ispravno davati sadekatul fitr osim ovim što spominju u hadisu. Pa ovdje je spominjeno šta? Ječam, e, pšenica, datule i ova e, mliječni proizvod koji je, koji je osušen. Kažu, tome se daje. A onda imamo drugi stav učenjaka, to, to je među, među skupinom učenjaka džumur učenjaka, većina učenjaka, oni koji kažu da se daje u namirnicama, u hranu I to u spomenutim sličnjima. Znači, jedni e, e, e, džumur učenjaka koji kažu da se daje u namirnicama, a ne u novcu, kažu da se daju Prvi je stav ovaj da se daje samo ovo što je spomenuto, što je došlo u hadisma. Drugi stav učenjaka, na čemu še sami temi je druga skupina i što ispravni stavi rivajat od mama Ahmeda i većina učenjaka na tome kažu da u stvari daje se min, e, min kut i beled, odnosno kažu od hrani koja u to vrijeme. Znači koja, koja je poznata hrana? Recimo danas je u arabskom svijetu rašina riža. Riža nije spomenuta u hadizma. Nema svi znaju riža, najbolje to riža, riža masovno jede. Najviše se jedi riža. U drugim sredinama jede se recimo kukuruz. Najbolje davati kukuruzu. U trećim sredinama pšenca. U četvrtim grah. Grah jedu grah. Može li krompir? Može Može. Ili može? Uglavnom, e, većina učenjaka uslovljava da bude hrana koja nije, koja se može uskladiti, koja nije kvarljiva, koja može trajati određeno vrijeme. Moglo bi krompir kad? Kad se utrapi. Znate šta je utrapiti? U zemlju. U zemlju. staviš u zemlju i tek vadiš tamo u februaru i martu. E, znači, e, kad kažu ovdje, znači, e, hrana, misli se ovdje na rasprostranjenu hranu koju ljudi koriste. Po skupinu činjaka, znači, moglo bi tu ići krompir. Ako je rasprostranjena hrana koja se koristi, krompir, i, i koristi se i upotrebljava se, nema smisla da su u nju dadni, da su u nju dadni ovaj, s tim da je bolje ispravnije davat u zrnastom proizvodu žitarcama, svejedno bilo u, u, grahu, u leći, u kukuruzu i tome slično, u, ovaj, ječmu, u zobi i tako dalje, e, da je to ispravnije i bolje zato što to može duže trajati. Dugotrajnije, duže traje i može duže koristiti. E, to je stav učenjaka koji kažu da se daju namirnicama o hrani koje prevlađuju to vrijeme. A hrana se, znači, sredno vrijeme do sudnji dana može mijenjati. Može doći neka hrana, drugačije pojavi se neka druga vrsta hrani, preovlada određenoj sredini ta, ta vrsta hrani. U tom ima širine. I to je ispravniji stav. Imamo drugi stav učenjaka, manja skupina, na čemu su Hanefije. Inače, unutar Hanefijskog mezeba stav koji kaže da nema smetnje. Znači, osnova je u Hanefijskom mezebu da mu stehab da se u hrani. A kažu, nema smetnje da se daje i u novcu ako se u određenom vremenu ovaj, ukaže potreba za takvim za, za takvim nečim, da se daje u novcu, ako je to korisnije, ako je to korisnije za siromaha kojim se daje. I između ostalo to e, taj stav se ovaj, prenosi od Omerom da oblazi za poznatog prijetnog halife, pravidnog. I od drugih učinjaka od Selefa, čak i Šehin Islam Temije kaže da nema smetnja ako, ako ovaj, prenosi od stav od njeg, da je, da je osnova narod se daje u, u hrani, sredini u kojoj se prelađuje ta hrana, ali ako bi se ukazala potreba za dani nekad u novcu, Eh, da nema smetnje u tome. Allah zna najbolje bliže da se daju namirnicama, eh, a ovo nekako bi u novcu, znači ovo što kod nas daju novcu, znači to nije promašaj, čisti promašaj, da kažem nime kako se ima selef Znači, Selef ovaj, ima koji je bio na tom stavu, iako je ispravniji stav da staju namirnicama, ali već ljudi koji daju u, ovaj, u, u novcu, izdvajaju sad kad kretiru u novcu, ovaj, nema smisla da se on uzme i da se prenese, da se daje onima koji za da daju, ali je bolje ispravnije, da kažemo šta hoćeš da potrebiš, šta je bolje, e, bolje ispravnije za veći sevap, veću nagradu, da se bliže sunetu, to je u namirnicama, znači, to bez bezdanje, znači, to je bolje ispravnije. I znate kako to praksi kod nas ide, ide kako se organizuje. To je što se tiče ovog razilaženja vezano u čemu se daje dobro. E, hadis od Ebu Saide al-Hudrija ukazuje na to, znači ima sad tu drugo razilaženje, da se daje jedan sa četiri pregršta u namiricima koje se daje u hrani. Dok je Ebu Hanife na stavu da se za pšencu daje nisvu sa. I čak uh, uh, Ibn Qaim naginje tom stavu u svoj, u svoj knjizi Zadol Maad i da podupire taj, taj stav sa argumentima, sa dokazima. Također, šest temije je to stavu i on ga smatra da je, da je taj stav ispravan i da ima osnova sa drugim, na osnovu drugih kefareta i drugih mira koji se daju drugim stvarima. Poput čega? Kefareti koji se daju za vrijeme Ramazana. Koliko je kefaret za Ramazan? Koliko je kefaret? Sjećate, kafaret za, za osobu stariju, ide nina koji ne posti. Koliko je Za jedan dan koji ne posti, koliko? Da, ne, ali se daju namirnicama, koliko se daje. Hoće da dadne u brašno. A može se dati u brašno. Nisu sa kilogram 250 grama otprilike, u brašnu, kilogram 250 grama 30 dana, dođe od 37,5 kila otprilike. Znači, ono, sigurno dvije vreće uzmeš, daniš za, čitav Ramazan, daniš siromašnom porodici, riješio si kefaret za, on, za nepostača, koji nije postio čitav Ramazan, onaj koji ima predanje da ne posti. <clears throat> Dobro. E, uglavnom, znači, to je razilaženje po pitanju toga koliko se daje. Da li se daje sa ili nisu sva, Jedno drugo mišljenje, znači, spominjete se i jedno drugo mišljenje imaju e, učenjake LEM koji zastupaju. Ono je bliže ispravnije ovo da se dadne ova, u e, jednom sa, odnosno četiri pregršta. Ti, to je sigurnije, ispravnije i bliže ono kako došlo u hadisima. A ako bi neko dao i nisu sa u vrijednijim nekim stvarima, nema smjetnje u tobe. A sad ovdje sam pojenta to kako se računa obično kod nas preračunava ovaj, u novac, oni koji daju novcu preračunaju. Pa ono, kod nas, re, eh, kad bi gledala ako se daje u brašnu, znači trebalo bi se preračunati čega, koliko dođe, 2,5 kile, braš, kile brašna dođe otprilike, ako je u pšenci, ako uzmemo da je sa, a nije nispo sa, znači to kad se preračunava para, para dođe neki, otprilike neki 3 marke nešto. Da, ako čisto se za to daje. A vi znate, kod nas u parama se daje dijaspora koliko? 10, ovi ovamo fukara 5, ovi malo jači, 7,5, kako gdje, jel tako? Ovaj, a onda i ovi naši što sakupljaju, ovi sakupljači i dobavljači, ovaj, i oni uzmu, obično viška uzmu, jel tako? Nema smitiš, uzmu viška, s tim da treba, ako već namirnicama daju, da daju minimum. Govorimo o ovaj humanitarni naši, ili što se neko organizuje onako sam od sebe. Ako uzima u novcu, a ljudi obično će daju u novcu da se riješe, on, šta on ima sakupovat nam neko brašno, nešto tamo, Dadne u novcu i onaj ko se zauzeo da podijeli, on to sakupi i kupuje. I, znači, ako već dao pet maraka po jednoj osobi, minimum, ako hoćemo da kažemo da uradimo kako ispravno, a to da je dadne u namirnicama, recimo da minimum kupi za svaku osobu, recimo da utroši tri marke na kupovinu brašna. Znači, minimum to da bude. I izbroji koliko ljudi dalo znači osoba koliko ima i u parama koliko mora kupiti recimo brašna. A onaj ostatak novca, obično bude više novca, znači nema smijete za nje kupiti druge stvari namirnice. Od šta ja znam, ulja, soli i neke druge stvari koje su također namirnice, međutim nisu ove žitarce, nisu ove koje, su, koje se mogu uskladištiti. To govorim kako u praksi ono ide, ovaj, bila, bila, tu bilo prekšaja. Na, naši braći u početku radili tako da su radili po trećem mišljenju, koje nije ni jedno ni drugo. Znaš šta su radili? Uzmali su novac, Uzimali su novac od ljudi za sada kad fitri, a onda kupovali raznorazni namirnice. Nema šta nisu kupovali. Od čokolada do, do pempasa, do ovog, do nema šta nisu kupovali i dijeli ljudima. Znači, po nijedno mišljenje ni treba da da se daje u novcu, ni treba da da se daje namirnicama. Pa su navrali bučkuriš na ni nijedno mišljenje nije trebali. Pa su onda tu morali to popraviti, pa su ukazali na to, ne možete tako raditi, znaš. Dobro. E, <clears throat> sljedeća mesela, vezana na osnovu ova dva hadisa, e, kada se izdvaja sadekatul fitr, kada ga treba dati? Uglavnom, e, e, učenjaci, većina učenjaka su na stavu da, da, da se mora dati, da se treba dati, da je najbolje da se dadne do znači do klanjanja Bajram namaza, prije što počne klanjati Bajram namaza, odnosno otprilike ujutro na Bajram poslije sabaha, oko sabaha. Da je tad najbolje dati. E, Razilazi se oko toga učenjaci da li je dozvoljeno davati prije Bajrama i koliko prije. <clears throat> Pa recimo, e, skupina učenjaka smatra, uh, e, smo Hanabil su na, na stavu, da je mekruh E, da se daje, da se daje prije toga, da se daje prije dan ili dva prije toga. E, e, prije Bajrama, naravno. Pred kraj Ramazana, dan ili dva. Dok recimo šafije smatraju recimo šafije smatraju da nema smetnji da se daje da se daje čitav Ramazan. Šafijski mezeb imam šafiju da se daje čitav Ramazan. Čim počne Ramazan može da sada kad u fitru. Ima Malik smatra da nije, e, da nije dozvoljeno unaprijedavanje, nikako. Znači daje se ona, isteko je Ramazan, prošao Ramazan, onda se daje. To je malikijski mezep Uh, e, Hanbelije također kažu da treba davat, znači, prije nego što se e, klanja Bajram namaz, u zadnjem momentu. S tim da su rekli da može se dati jedan dan, dan dva prije Bajrama, prije dana Bajrama, dan, dva, da, i to je bliž, najbliži stav jer imamo, jer imamo hadis, znači prvo ovaj hadis koji smo spomenuli malo prije, kojem je došlo, kaže u amara en da qabla khuruji nasila sala, da se daje prije nego što ljudi izađu na namaz koji namaz bajram namaz a onda došlo kod Ebu Dauda ibn Mađi u vjerodostojnom lancu prenosilaca, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je došlo u tekstu hadisa, kaže, men edaha kable salati, koga, ko dadne sada kod vidi prije namaza, fehije zekatun makbuletun, kaže to je zekat, odnosno sadaka, zekat fitr, koji, je, eh, koji, je, eh, koji se tretira da je sadaka od fitr. U men edaha bade salati fehije mene sadaka, tako da ne poslije namaza, to je sadaka obična. I, a, eh, a to na stvari vodi jedno drugo razilaženje. Ovaj, naravno, malo prije sam spomenuo, kod Buhari imam rivajet da se može dati dan, dva prije, prije Bajram namaza. Kanu tu qabla fitr jeom bi jeom, jeom Evo je main. E, znači, i na tome stav e, da se izabra taj stav, to sam već rekao. Znači, dan, dva, ili dva dana prije, prije barema da se dadne, nema smetnje u tome. To je najbliži stav, Allah zna najbolje. E, da, je to bilo stvari praksa, praksa ashaba, da su tako davali. A ovo što kaže Šafije, može čitav Ramazan dan, znači to je njihova stava bliže ovo na čemu su Hanabile. Malike su, stro, malike su straži potom kaže mora, ne smije se davati prije toga, prije, e, prije nego što ovaj, nastupi Bajram. E, Bajram nastupa narodno sa akšav namazom. Znači dan prethodi, e, noć prethodi danu i nastupa sa namazom. Tek se tad može davati po, po malikijama. E, uglavnom, razjažen je kod toga šta ako osoba dadne i nakon klanja barem namaza. Prije toga nije dala, neopravdano odgodila, nije dala. Da li se tretira da je sadekatul fitr ili se tretira običnom sadakom, ima li griha u tome, nema li griha u tome. Po tekstu ovdje hadisa kako je došlo da se tretira običnom sadakom ali da je obaveza osoba ga dati. Obave, obavezna osoba dati sada kad fitri i poslije Bajram namaza, ali se tretira sadakom obično. Ovdje govorimo o slučaju, ako, kada, da li je grešna ili grešna, e, može se to vraćati na to da li je imalo opravdanje u tome što nije dala ili nije imalo opravdanje što nije na vrijeme dala. Ako kažem nije imalo opravdanje u tome nego nemarnost i gaflet, onda u tom slučaju e, možemo računati da ima griha u tom jer nije na vrijeme dato. Ako kažemo da, da, im, e, da imalo predanje što nije uspjela dati prije toga, da inšala nema grijeha u tome. <clears throat> Dobro. Uglavnom, to su neki osnovni propisi vezani za, za davanje e, sadekatul fitre, oni su uopće poznati. naravno, ovaj, pazite, ovdje iz, iz, ovi, iz ovog što smo dosta spomenuli, iz, iz ovih hadisa se razumije, ako je sadekatul fitre treba davati ako treba davat znači prije, prije barem namaza i da dođe u ruke siromašnih taj dan, kad kažemo davat, znači treba ga izdvojiti i da se dadne taj dan, oni, oni uh, krajnjim korisnicama kad fitra. Naravno, onda, onda dolazi upitnost ovo što se kod nas sabiri kad fitr, i dijeli se poslije tamo, jel, čitav godinu dana se dijeli u pogrešne fondove. Obično najbolje da siromasima. Mada je, eh, ima različno oko toga kome se daje sad zekatul fitr. Daje se, da li se daje u isti fond kao i zekat, ili se daje ovo što došlo u hadismu. U hadismu je došlo daje samo siromasima. I to je najbliži stav, najbliži, najbolji, najispravniji. Međutim, ima drugi stav učenjaka i na tome većina učenjaka koji kažu da sad fitr se može davati i ostale fondove. Možete davati i ostale fondove koji su došli za zekat. E, s tim da ovdje, znači, opet ostaje to da, da, da, se, da treba dostaviti na dan Bajrama. Znači, e, krajnji dan, znači, prije, krajnji vrijeme da se dostavi sada kad otkrite svejedno davalo se u, sedam, u osam fondova spomenuti ili samo siromasima, Fukari i, i Mesakin, e, treba znači da se dostavi prije klanjanja Bajram namaza a to u stvari ukazuje na to da na pogrešnost ovog, kad se daje u novcu kod nas kako se daje preko vjerske zajednice pa se daje i onda se taj sad kad je u stvari on odi u zajedničku nekakvu kasu E, i čak se pomiješa sa zekatom i onda se dijeli tamo, djeljuje, poslije se raspodjela vrši i tako dalje. Što znači izgubi svoj smisao, apsolutno. Znači, ne, ne, ne, znači gubi svoj efekt u smislu toga da treba dati na dan Bajrama. Znači ispadne da uopće nema. Sad vidite veze s vezom davanja. Znači taj, e, on, iako ga nazivaju tako, on u praktično stvari gubi svoj smisao cilja davanja sadekatul fitra. Cilja u smislu kome se daje. A u smislu toga zašto daje da se kao otkup za grijehe, to, se može potrebiti. Međutim, kome se daje i zašto se daje, izgubi se taj smisao tog propisa na način kako se to kod nas radi. I zbog toga je ispravnije i bolje znači dati u namirnicama, dati konkretno lično da ti dadniš ili ljudima koji vjeruješ kako, e, na način kako dijeli da, će dostaviti e, ovaj, e, osobama na vrijeme i licima i osobama koji, koji zaslužuju i koji je najispravniji i najbolji da se dadu. S tim su završili znači, ovi hadise vezano sada kad u Twitter, poslije nam dođe poglavlje Kitabu Sijam. Pa ćemo tu prekinuti status. Hvala neka Allahumma je keša da je lajn, tu tubu ili أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن